Birlikteyiz diyorum çünkü e, sanıyorum bir buçuk sene oldu. E, sevgili Yusuf Emin'le bir Gora müziği programı yapmıştık. Şimdi Yusuf yeni yanımda. E, dün akşam paylaşmıştım sizlerle zaten. Ve e, tekrar hoş geldin diyorum Yusuf'cum. Hoş bulduk sevgili Muammer abim aslında bu yaptığımız üçüncü program. Ee, ama ben diğerini yayınlamadım hala çeşitli nedenlerden hatırlarsın. Aynen öyle Üsküp'te ee, yapmıştık. Ulah e, müzisyen e, Pero Çeça'yla biliyorsun. Evet. E, bir röportaj yaptık Makedonya'da ama onu türlü nedenlerle henüz yayınlayamadım. Dolayısıyla e, üçüncü programı da önümüzdeki haftalarda, aylarda e, burada yayınlayacağız. Tekrar hoş geldin. Beni çok mutlu ettin gelmekle. Ben de seninle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Ee, değerli dostlar, öncelikle bir iki noktaya dokunacağım. Biz e, Tuna'nın biri yanında e, Balkan müziği çalıyoruz biliyorsunuz. Ama her zaman hayata evrensel bakan insanlarız. İki noktaya değineceğim. E, anımsatmak istiyorum sizlere. Birincisi dünyanın ta öteki ucu ama Kolombiya'da olup, olup bitenler beni çok heyecanlandırdı. Ee, insanların e, yanlışlarını görmesi ve bundan geri dönmesi, barış için çaba göstermesi e, beni çok duygulandırdı, çok mutlu etti. Bunu bir paylaşmak istiyorum. İkincisi yani Kolombiya nere demeyin dünyada hepimiz beraber yaşıyoruz. E, ikincisi de sevgili Tuncel abiyi e, özlemle ve sevgiyle anmak istiyorum. E, iki gün önce e, onun ölüm yıl dönümüydü. E, onu andık. Radyoda zaten taşlandırdığı güzel bir e, Serdar Ateşer'in müziğiyle birlikte e, onun sesini duyurdu bize. Tuncel abiyi de e, ne diyelim gülümseyerek, sevgiyle ve özlemle e, anıyorum. Tanıştın mı Yusuf Tuncel abiyle hiç? Evet. Nasip oldu. Çok büyük bir insandı. Çok değerli bir insandı. Kesinlikle. Ee, sevenlerine de buradan sevgiler yolluyorum. Evet dün sizlerle paylaştım. Bugün Luboyna e, grubunu e, ve onun tabii efsanevi klarnetçi, klarnetçi genç kuşağın en büyük klarnet ustalarından İsmail Lumanowski ile birlikte yaptığı Şerbet yani biz Türkçe'de şerbet diyoruz ama e, orada tabii şerbet dememiz lazım. Doğru mu? Aynen öyle. E, şerbet albümünü e, tanıtacağım. E, yani Luboyna 2005'te kurulmuş bir topluluk. Çok detaya girmeyeyim şimdi. E, kabaca bize Oliver Yosifovski anlatacak zaten biraz sonra. E, ama Makedonya'nın parlayan yıldızı çok değerli bir topluluk e, hem çağdaş müzikle hem de e, geleneksel müzikle e, sıkı sıkıya iletişim içinde bize o iki tadı da veriyor. Bir hem, de mantıkları senle uyuyor Muammer abi onlara. Valla e, çok seviyorum onları ben ve e, yani Türkiye'de de yeterince tanınmadıklarını düşünüyorum. Sen de e, e sanıyorum aynı, aynı şekilde düşünüyorsun Kesinlikle. ki festivallere şuraya buraya hep e, ben de öneriyorum, sen de öneriyorsun. E, önümüzdeki yıllarda da e, her şey yolunda giderse beraber bir çalışmaya imza atmak istiyorum onlarla. Zaten gerekli. E, senin de tabii ki e, her türlü desteğinle. Estağfurullah. Yusuf'cum Luboyna ne demek? Luboyna aslında Muammer abi kelime kökü anlamıyla aşk ve aşka giden yolculuk demek. Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman. Hı, tek Fakat bir kelimeyle çeviremiyoruz. Tek bir kelimeyle çeviremiyoruz. Çünkü iki kelimeyle oluşmuş kompozit bir kelime bu. Birincisi Hı. sevgi ya da aşk diyebileceğimiz yani lubav. lubav. İkincisi de ona bağlı. Aşık ve aşkın buluştuğu çizgi gibi bir şey. Anladım. Tabii her dinin kendi mantığı e, bambaşka. Hani e, bizim tek kelimeyle çevirmemiz mümkün değil bunu. Kesinlikle. Ee, daha önce de Lubonla programı yaptık. Hatta o sayede e, o program sayesinde sen bizi tanıştırdın. Evet. E, daha bir ay önce kendisiyle karşılaştık. Bu albümü de e, kendisinden aldım. Ertesi günde onlar Çin'e gittiler. Soracağım Çin anılarını. <laughs> seve seve anlatır Oliver. Şimdi e, Şerbet albümü 10 şarkıdan oluşuyor. Ben evet. size müzisyenleri sayacağım e, Oliver'e bırakmayalım o işi. Daha genel şeyler konuşalım. Aynen. <clears throat> Vera Miloševska e, zaten eşi Oliver'in. E, vokal. Çok büyük şarkıcı. E, Alexander Gülevski. Gülevski diye okuyacağız evet. herhalde. Gülevski. O da vokal. E, Zoran Begovski vokal. İsmail Lumanovski biliyorsunuz zaten klarnet. E, kontrbasta Oliver Yosifovski var. Yani Yusufoğlu Aynen. Diyebiliriz Türkçesi. değil mi? Kesinlikle. <laughs> e, Igor Milevski e, ne çalmış? Tony Arslan ve Vladimir Kırstev. Kırtsev kemanlarda. Kemanlarda çok güçlü. Lübço Milevski e, cello çalmış. Goran Dimitrovski gitar çalmış. E, Cengiz İbrahim Türk kökenli bir dostumuz Üsküplü, değil mi? Üsküplü e, Tepe Yüzülk Öğretim Okulu'nda müzik öğretmeni Heh, yapıyor. Tamam. Ee, başka bir bağlantıyla da ben onun ismini duymuştum. Kanun çalıyor. Ee, ve e, özel konuk tabii hepimizin İsmail Lumanowski ile birlikte tanıdığı e, Tamer Pınarbaşı hani New York Gypsy All Stars topluluğundan sen de biliyorsundur. Aynen öyle. E, kanunda özel konuk olarak o var. E, Alexander Petrov, Radko Dautowski ki Radko'yu tanıyoruz. Hı hı. E, Demir Şakirov, Mayda Şakirov. E, bunlar da vurmalı çalmışlar. Oldukça zengin bir kadro var. Tabii konserlerde buna e, Aguşevi takımı da ekleniyor. E, ee, Cambo ve arkadaşları da ekleniyor. Hatta komik bir şey anlatayım sana. Bir ay önce e, görüştüğümüzde dedi ki işte bir hafta önce Bitola'da konser yaptık dedi. Dedim Cam, e, Jambo'da var mıydı? Vardı vardı hepsi vardı. Jambo, Mambo. <laughs> Ekibiyle. <laughs> Aynen. Peki e, albümün ilk şarkısını dinleyeceğiz. E, anladığım kadarıyla e, orada detaylı bilgi var mı bilmiyorum ama e, Ege Makedonya'sından yani Yunanistan Makedonya'sından bir şarkı aynen, olacak bu. Aynen, aynen. Ve e, başta güzel bir doğaçlama var tabii. E, İsmail Lumanovski'den. Ee, onunla başlayıp onunla kapatmışlar. Bu arada bence. şimdi albüm elimde de Muammer abi evet. çok güzel bir cümle yazmış sana Vera. Öyle Ve, mi? Vera'dan kalbiyle sevgilerle diye ah, yazmış. Ah canım benim. Aynen şimdi bunu el yazısıyla gördüm. Yaşasın. Vera'ya öpücükler yolluyoruz buradan. Ee, şarkının başlığını çevirebilecek mi? Ne, ne diyor? Şarkının başında İzle Gudase Raşete gezmeye çıkmıştı. Fakat şarkının içinde Ege Makedonyası ve nereden olduğu şarkıdan sonra konuşalım. Evet. E, o tadından anlaşılıyor zaten yani kendi öyle. şeyinden. Dinleyelim. Ondan sonra da Oliver Yosufovski'ye bağlanacağız. Evet sevgili dostlar, telefonun öteki ucunda Oliver Oliver Yosufovski var. Dobrodošli Oliver. Dobrovenaydov. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Makedonya'da. Yani bu programda sesini duyurmak benim için büyük bir onur Oliver'cim. Önce onu söyleyeyim sana. Moram prvo da te kažem Oliver deka milo mi je što slušam tvoj glas u ova emisija. E, mene mi je podrago i sam Ben de çok mutluyum wow. ve çok gururluyum. İki neden yüzünden hem e, sen benim dostumsun hem de e, Luboyna gibi Makedonya'nın incisi bir topluluğun e, tanıtımına burada vesile olduğum için. Има два прилог што сум денес ја многу многу радован со тебе што сме заедно во емисија. Една прилог е што си ти мој пријател, а второ е што сте вие бисер во Македонија како љубојна за музика. Е, многу ви многу ви благодарам за за комплиментите и тоа е воедно и е, тоа е, е и, и, и убава работа, но е напорна човек да биде бисер е многу тешко денес. Му благодарам на <laughs> комплиментот. Çok teşekkür ediyorum iltifatlarınız için. Bugün e, de- az önce demiş olduğunuz gibi bir insanın e, bir yerde inci olması başarısıyla çok zor ve çok e, yoğun çalışmalarla geçiyor. İnsanı yoruyor fakat e, gerçekten de mutluluk mutluluk verici sizin gibi önemli birinin böyle güzel bir söylemde bulunması. Eee, çok güzel meyveler veren bir ağaçsınız siz. Вие многу убавате, убаво ствари давате, многу убаво тоа е, воќе давате, иначе вочни, као дрва. <laughs> а школа ја ти шмиот отели? Дрвите не се, не се, не се, тие идат многу брзо. <laughs> Шимне, чок... Благодарам многу. И ми, ми е драго да. што сум, што сум на линија да, во, за, за прв пат во емисијата на господинот Муамер. Uh, но е, кој што од, од пред две години сме многу пријатели и секој ден ние во Македонија мислиме за вас и за за него за него и за неговото свирење, така да на, на нашиот најнов албум кој што треба да излези со задоволство ги слушаме стварите кои што ги отсвири на армоника. Ee, ben gerçekten çok mutluyum e, şu anda e, Muammer Bey'in ilk kez programına konuk olmaktan. Zira biz kendisiyle iki sene önce tanışma fırsatına sahip olduk ve e, son derece mutluyuz onunla tanıştığımız için ve her gün hem onu düşünüyoruz hem de onun güzel çalışını. Zira son çıkması gereken albümümüzde kendisi bizi mutlu etti, kırmadı ve güzel bir parçada eşlik etti bizlere akordeonuyla benim için çok büyük zevkti. Biz biz de her zaman onları düşünüyoruz. Vera ile Oliver'i düşünüyoruz. Ben ve kızlar e, her karşılaştığımızda çok mutlu oluyoruz. Isto i za nas je to e, beše milo što svirafme so vas, a i nije se koji den so našite devojki mislime i Oliver i Vera. Şimdi <laughs> çok zamanı güzel kullanalım. Treba da iskoristime vreme dobro. Ee, Lubovne bize hani azıcık kuruluşundan itibaren böyle küçük küçük spotlar halinde anlatsın. Дали може малце да раскажувате љубојна, како е љубојна, од, од каде е љубојна, како тоа до, до, до, дојдовте на тоа идеја љубојна? Љубојна е љубојна е една музика која што е, е, која што ние викаме љубовна музика. Mm -hmm. И ние е, ја крстивме групата Љубојна затоа што внатре во името содржи љубов и борба за љубов. Mm -hmm. Ljubojna öyle bir müzik topluluğu ki aşkı içeren bir müzik topluluğu ve biz de kelime, kelime kökü anlamı itibariyle bu gruba hem aşkı koyduk, aşk geçtiği için arada hem de aşk savaşını koyduk. Evet. Da, Да. И, и, и а, па, ја, ја започнавме групата да работиме со цел да истражуваме во македонската музика е, е, многу музички форми кои што денес не се на ачик место и кои што се заборавени или се скриени или ги знаат само многу мал, мал, мали региони во во во Македонија, во етничка Македонија. Бис, Како, пример егејска музика, песни од егејска музика, пиринска музика. Македонија е многу специфична земја. Македонија има многу, многу музика и од едно село до друго село, кои што се соседни села, музиката е различна. Тоа е, тоа е голем еден, еден феномен Тако, така да ние влеговме во таа музичка истражувачка лабораторија и почнуваме и се научивме од тоа многу. Biz bu müzik ekibini kurduğumuz zaman ilk olarak Makedonca şarkılar üzerinde araştırmaya başladık. 2005 doğru mu 2005. 2005 Petta godina neli? 2001. 2001. 2001 yılında ilk olarak araştırmalarımıza başladık ve araştırmalarımızı Makedonya müziği üzerinde e, yoğunlaştırdık. Zira Makedonya müziği son derece spesifik bir müzik. Bu müzik gerek Pirin bölgesinde gerek Ege bölgesinde, Ege Makedonya'sında, hı hı. Pirin Makedonya'sında bugün maalesef genç jenerasyonlar ve e, yeni kesimler tarafından unutulmuş bir müzik ve bilinmeyen spesifik tarz. Makedonya çok özel bir bölge. Devlet ve, politikalarının da etkisi var bunda. E, Praša gospodine Muharrem, da li ima ovde nekoja veza i po, e, државна политика? <laughs> Нема никаква државна политика. Ова е а, политика на нашите срца и ние кога кога свиревме во 2002 година твоите очи Лина, Лено никој не ја знаеше. Беа како сите заборавени песни и ништо на никој не им значеше. ние, ние почнавме таа, таа музика, ние ја, ја откриваме со големо задоволство и ја презентираме со големо задоволство на нашите слушатели. Bu kesinlikle hiçbir devlet politikasıyla alakası yok. Bunun e, tek alakası bizim kalbi politikalarımızdır. Biz bu şarkıları bulduğumuz zaman hiç kimse bu şarkıları hatırlamıyordu. Gerçekten unutmuştu ve biz bu spesifik şarkıları gün yüzüne çıkarttık ve her e, yeni bulduğumuz şarkı bizi daha da heyecanlandırıyordu. Ee, şeyi Анатиот Галба, Ljuboyna'yı e, anlatıyor mu? можеме, možeme, да продолжиме со Любојна, како, до, како дојдовте до овај точка. Така. И да. е, еве ове оваа година правиме 15 години од Любојна. Mm -hmm. И е, да, ние се, секој пат секој пат е, нас можеме да кажеме ни доаѓаат сите тие заборавени песни и, и со задоволство ги исполнуваме пред нашите пред нашата аудиција, пред нашите слушатели. И тоа, како што ви кажа, кога свиревме 2002 година твоето члено, никој не знаеше. А денес во Македонија сите, значи, сите луѓе, не, не постои човек што не ја знае. Од 5 до од 7 до 77 години ја знаат таа песна и ние се занимаваме со тоа. Откриваме песни и музика од Македонија која што не ни, не ни сонуваме дека ја имаме. Тоа е некаде во, во Ковчезето, во дамарите на на, на балканскиот кот на, на, на македонскиот народ. Biz e, gerçekten 15. yılımızı dolduruyoruz bu sene ve bakın e, Tuoi Toho Chelenomori söylediğimiz zaman 2000'li yıllarda kimse bu şarkıyı bilmiyordu fakat şimdi 7'den 70'e kadar herkes bu şarkının bilincinde ve gerçekten unutulmuş şarkıları e, saklı olan şarkıları yastık altı şarkılarını biz yavaş yavaş gün yüzüne çıkarttık ve her yeni gelen şarkı bize ayrı bir heyecan kattı. Yeni albüm için yeni çalışmalar için ayrı, ayrı bir heyecan kattı ve hala bugün bugüne son albümümüzü de öyle hazırladık. Genelde bizim amacımız bilinmeyen unutulan şarkıları veya göz ardı edilen şarkıları gün yüzüne çıkartıp bizim dinler kitlemize kavuşturmamız. Ee, benim şöyle bir e, yaklaşımım var. Kendisi katılıyor mu bilmiyorum. Ee, diyorum ki Luboyna bir tarafı e, eskiye uzanan bir tarafı da yeniyi kucaklayan yani çağdaş müzikten de e, etkiler içeren doğaçlamaya açık e, iki yöne olan bir e, grup. gospodine moram kaže vam, ne znam da li i Oliver isto tako misli, e, ja gledam e, ekipa Ljubojna kao, im, da, kao da ima dve strana. Jedna strana gleda e, stara strana, što samo istražava stari pesni koji se zaboraveni pjesni, na stilo to se izgleda, a jedna strana je moderna strana što stava i moderni i novi stilovi od muzika, pa to komponira nekako idnina i prošlost. А, е, па тоа е, тоа е целата, значи тоа е идејата на љубовна да ги поврзи генерациите, да ја, да ја каже музиката дека дека љубовта е безвременска, да каже дека дека нашите песни и заборавените песни се исто така модерни и да каже дека дека тоа што е старо дека не е, не значи дека е демоде. Тоа што е старо може да биде и модерно. на Нанзатен е ideası bu. Luboyra'nın zaten etkisi ve istediği bu. E, çünkü biz jenerasyonları birbirine bağlamak amaçlı bu ekibi kurduk ve eski olanın demode olmadığını göstermeye çalıştık. Eski olan da moderndir aslında. Biz sadece bunu yeni jenerasyonlara e, kanıtlamaya çalıştık. Size kesinlikle katılıyor bütün demek istediğinize. Eski yeniye bağlayan bir köprü olduklarını dile getiriyor. Bu arada bir e, bir paralelliği e, anlatmak istiyorum aramızda. Ben de her zaman kendi albümlerimde e, Türk dinleyicisinin tanımadığı e, türküleri yani Türkçe türküleri ya da e, Balkanlardan yine Türkiye'de bilinmeyen otantik olanı sunmaya çalışıyorum. Öyle bir паралелник бар арамиздада. Кажува господине Муарам да има некој паралелна точка со вас, пошто и он кога прави албум секогаш користи е, стари турски песни од Балкан или од Турција кои турци не да. знае овде во Турција или користи некои балкански песни од антични песни, овде е, народ е, да научи такви песни. Тоа е иначе исто како овој така. стил. Да, супер. Значи, со тоа што правиме музика, значи, со тоа што правиме музика, така делуваме во општеството и го, е, сушност, го како се вика, го, пошто публиката мора да се одгледува, мора да се храни, таа публиката е како деца, мораш да ги мораш да ги израснеш и мора тие да, да, да почнат да ја сакаат музиката. Знаеш, а, тоа е најважно затоа што, да кажеме, црнечката музика, хип-хопот не дошла црнечката музика од, од, од асфалтот, него таа дошла од, од црнечките полиња, од, знаеш, тоа е многу важна та работа тој тој спој на на таа музика која што е сега многу модерна, корените се многу многу назад. Тоа сакаме да докажеме и така сакаме да направиме ние модерна музика. Kesinlikle diyor katılıyorum Sayın Muammer Bey. Zira zaten müzik yapmanın amacı odur. Müzik yapmanın amacı bizi izleyen, bizi dinleyen, bizi seyreden bütün kitlelere eski olanın aslında modern olduğu, bugün olduğunu göstermemiz lazım. Çünkü müzik zaten onu gerektirir. Hiçbir, hiçbir zaman müzikte bir şey eskimez. Her zaman yeni bir şeyler katılabilir, yeni bir şeyler geliştirebilir ve bugün çok modern olarak dinlediğimiz bazı müziklerin de kökünün geçmişten geldiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü Aynen. her şey birbirinin üstüne katılan bir tuğla gibi inşa edilir ve gün yüzüne sunulur. Şimdi başlangıçta söz vardı derler. Ben başlangıçta halk müziği vardı diyorum. Ја кажува господине овој Муарем, сите кажува дека во почетка има текст, а ја секогаш кажувам дека од почетка нема текст, него има народна музика. Да. Значи, Стефанија, затоа, затоа со господинот Муамер, Муамер сме толку блиски затоа што од првиот момент кога кога на нашите чувства си ги разменивме и ни стана јасно дека стану, разговараме за иста музика и ја сакаме исто така музиката и, и старата, иако не постои стара и нова музика, и тоа што се случува во моментот. O yüzden diyor biz kıymetli Muammer Ketencoğlu ile çok samimiyiz, çok yakınız. Çünkü tanıştığımız ilk saniyelerden itibaren aynı kelimeleri konuşuyoruz, aynı müzik üzerine konuşuyoruz. Her ne kadar yeni ve eski müzik olmasa bile biz yine o eski müziği seviyoruz birlikte. ee, ve bu şekilde zaten duygularımızı birleştirdiğimiz için aynı olduğumuzu düşünüyorum. Aynen. Ve ama ben biliyorum ki Oliver e, çağdaş etkiler içeren oyun müzikleri falan da yapıyor. O bakımdan hani e, gerçek modern müziğe de yabancı biri değil. е, кажува господин Муарем, Муамер дека знае и вие да, да правите неки фолклорска модерни песни, е, игранки да кажуваме, и затоа дека не сте далеко од модерна и нова музика. <laughs> Епа, тоа е фала, фала на комплиментот и тоа е, тоа е навистина за нас важно, пошто во Македонија постои има еден смешен израз. Народна и забавна музика. А ние, а ние нашето мото на љубојна е и народното е забавно. V pravo ste. E, ko je Oliver, tačno v pravo ste, moramo pa da kažem. Ko je Oliver, çok güzel bir cümle söyledi. Benim çok hoşuma gitti bu cümle. Diyor ki e, öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel iltifatından dolayı. Fakat diyor Makedonya'da çok komik bir olay var diyor. Halk müziği ve eğlence müziği ayırmışlar ikiye. Fakat biz Luboyna olarak halk müziğinin zaten eğlence müziği olduğunu gösteriyoruz. Yani insan halk müziğiyle de oynayabilir, eğlenebilir. Tabii ki. Eskiden nasıl yaşıyorlar? Eğlenmeden mi yaşıyorlarmış insanlar? Да, кажува господине Морем како како живееле луѓе пред неколку години, пред 100 200 години без без забавна музика, како може народна музика да биде далеко од забавна? Ee, peki bize bu şerbeti biraz özetlesin. Hani e, şarkı çalabilmek için yavaş yavaş kapatmak zorundayız. Малце да објашнавате само шербет, како дојдевте во идејата шербет. Шербет е една... Шербет идејата е тоа што Исмаил Лумановски кларинетот кој што е мој комшија, кларинетистот од Битола, нели сега живее во Нью Йорк и Љубојна одамна го планираат овој проект. Бу шербет Битола да projesi да беним benim komşum Исмаил Лумановски нин sayesinde да чекте, факат Lüboyna'nın da узун замандан beri душунде bir proje. да? И а, долго време, долго време тоа се некако се така го, го размислувавме и сакавме тоа да биде а, да биде баш снимано во Битола, во сокаците кај што се свирала таа музика, пошто во Битола имало многу чалгаджи, имало такви а, ала франка и ала турка. А, а, музичари кои што свират по улица и тие служеле за разумување и за и за забавување на во во кафаните, во рестораните i odeli na serenadi, znaš to. Da. E, bu albümünde tam anlamıyla İsmail Lumanovski'nin Bitola'ya geldiği zaman olmasını istedik ve Bitola'da gerçekleştirdik. Çünkü Bitola sokaklarında bu albümü anlatan çok anlatan çok fazla çalgıcılar var. Bilmeyenlere çalgıcılar... anımsatalım Manastır. Tabii. Aynen Bitola Manastır evet. bu arada. Evet. Manastır diyelim o zaman Muammer abi. Nasıl Manastır'da istersen. sokaklarda e, dolaşarak e, hem Turka hem Frang'a müzik icra eden çok fazla sanatçı var, çok fazla çalgıcılar var. Bunlar genel anlamda kafana dediğimiz e, bölgelerde eski Gazino'ya da maalesef Türk, Türkçesi yok kafananın, Türkiye'de öyle bir kafana türkü, kültürü yok. Yunanistan'da taverna tarzı diyebiliriz. Evet. E, özellikle eski Yugoslavya bölgesine ait kafana bölgelerinde ve restoranlarda müzik yapan kişilerdir ve biz de bu albümü bu müzik türünde yani insanların eğlenmesine ama eski kültürel müzikle eğlenmesine yol açan sanatçılardır, çalgıcılardır bunlar. Biz de bu albümü bu e, kültürle, bu ideayla bezettik. Bir de e, şey dikkatimi çekti. E, albümü çok büyük usta Talia Gdanovski'ye ithaf etmişsiniz. O da beni çok duygulandırdı. Çok hoşlandım doğrusu. кажува дека овој албум сте ви давали на голем уметник е, Тале е, и затоа тоа ми радуваше превише и браво за вас кажува. Овој албум е посветен на големиот кларинетист Тале Огненовски, да. а Тале Огненовски е исто така од Битола и овој од едно село над над Битола едно малечко место, а тој е исто така многу познат и многу дал во македонската а, македонската музика и тој е препознатливиот македонски кларинет. И тој ги има поставено основите за за тоа свирење на, на кларинет, за македонско свирење. И тој исто така многу патувал и многу собирал, има многу има има многу ора кои што се со влијание на од не знам од од Солун, од Истанбул и имам имам многу музика во неговото свирење и ние исто така го поврзуваме со и е посветено за тој кларинетист. Bu albüm e, Büyük Makedonya klarnetçisi olan Tale Oganovski'ye armağan edildi siz de demiş olduğunuz gibi. Bunun nedeni onun da bir manastırlı, Bitolalı olmuş olması. E, Bitola Manastır'a yakın bir köyde doğdu, büyüdü kendisi ve o da çok fazla gezdi bizler gibi. Selanik'ten, İstanbul'dan, diğer şehirlerden, diğer ülkelerden. O kadar müzik kültürü edindi ki kendi klarnet çalışına o kadar farklı nefesler, o kadar farklı kültürler ekledi ki. Ben bu müziği yaparken ondan çok fazla etkilendim. Ve bu albümü ondan başka hiç kimseye armağan edemezdim. Hemen bir örnek vereyim. Sakavodma da davaj, na primer. E, ee, Kasapsko oro var albümde. İma Kasapsko, Kasapsko evet. oro albüm. Şimdi Kasapsko oro e, İstanbul'da e, Rumların geleneksel olarak oynadıkları bir e, kasap havasıdır. Kas, Ve, Kasapsko oro je poznat u İstanbul. Grcite igrat previše to igra. E, artık muhtemelen e, o zaman e, es, eski plaklardan veya müzisyenlerden öğrenmiştir ya da tam tersi olmuştur. Oradan buraya gelmiştir. Bu tam olarak bilinemez ama kasap skoru tamamen hani İstanbul'u anlatan bir şey bana sorarsanız. To ne se zna, možda da je e, tije možda da ste vi naučili kasap skoru od nas, možda nismo naučili kasap skoru od vas, to ne e, sigurno, ama to je zajednička nešta kultura sa nas. Да, тоа е земничка култура и е, и е голема радост што си ја делиме културата а, а, на тој начин. И кажи го тоа. bu çok eski bir kültür ve ortak bir kültürümüz. Ben çok mutluyum bu kültürü biz paylaştığımız için. Ee, Oliver'cim. Evet. Da, во, во Македонија, за време на крајот на 18 век, И почеток на 19 век и кога почнале да има град, град нели, и кога луѓето се богателе, пошто во, во манастир имало богати луѓе, имало и трговци, и касапите имале многу, имале богатство, имале имале убав статус за живење во општеството и а, касапите во тоа време секој понеделник ги затварале дуќаните, викале, правеле забави и викале музи, музичари да им свират на забавите и ама секој понеделник, значи четири пати во четири пати во неделата и, и правеле забави. И сега, пошто биле многу влијателни граѓани во обштеството, им порачувале на музичарите да, да им плаќале, им порачувале да пишуваат специјални ора за нив касапски ора. Mm -hmm. Затоа кај нас во Македонија има многу касапски ора. Uh -huh. Касапско, касапско, касапско. И сите се слични, ама никој не личи едно на друго. Çok güzel bir hikaye anlattı Muammer abi sevgili hı Oliver. Dedi ki eski zamanlarda Osmanlı döneminde e, Osmanlı dönemi Makedonya'sında 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Manastır Bitola bölgesinde zenginlik üst safhadaydı. Bu bölgede yaşayan insanların hali vakti yerinde olan insanlardı, entelektüel insanlardı. Fakat bu insan sınıfı içerisinde kasapların önemli bir rolü vardı. Yani bölgede kasap olarak çalışan insanların e, diğer insanlar nezdinde bir statüleri farklıydı. E, maddi anlamda yüksek mevlaya sahip olan insanlardı. Hı hı. Ve bu kasaplar bir araya gelerek e, müzisyenleri davet etmişler ve demişler ki gelin bizim için bir Kasapsko Oro besteleyin. Ve Makedonya'da onlarca Kasapsko Oro var. Yani hiçbiri hiçbirine benzemiyor. Yani hangisi orada yapıldı, hangisi burada yapıldı bilinmiyor. Anladım. Zaten bilmeye de gerek yok yani. за многу убаво еден ствар кажува господине Муамер, не треба да се зна од кај е музика. Музика е важно да, да, да свираме и да држаме. Епше епи ми Да, да, да, да, да. Да, цела музика е и, и нас и наша и сите може да користи. Да, да, така е. Ти ти музики си се поврзани една со друга. Ајде. И ја за, за тоа ја сакам за тоа го сакам патот трансферзалата Истанбул, Салоника, Битола манастир. Дено и За мене тоа е многу важно. Да, да, да, заврши. За мене тоа е многу важна трансферзала, јас затоа секој пат со и со кола кога поминувам, го поминувам со уживање тој пат. Ben diyor o yüzden diyor Bitola'dan Manastır'dan İstanbul'a giden yolu çok seviyorum. Ve her zaman arabayla gidiyorum ki o yolun bütün güzelliğini, bütün her şeyini, doğasını, kültürünü, müziğini içime çekmek istiyorum. Ve e, her zaman da mutlu oluyorum o yoldan gittiğim zaman. Çünkü biz kültürlerimizi birbirimize alıp vermiş insanlarız. Oliver e, son cümlelerimizi almak zorundayız yoksa бирни чалам çalamayacağız. Кажува Оливер, мораме да земаме последните реченици од тебе, пошто треба да свираме некоја песна од тебе. <laughs> Добро. А, да кажам нешто за крај, нели, така? Да, да, да. Да. Ефа, мене ми е многу драго е, што, што бев во емисијата на господинот Муамес Гетичолу, пошто јас имам многу слушано за неговата емисија. Долго време се договараме да дојдеме во живо, ама тоа ќе го направиме следен пат. Ветуваме. И ми беше многу драго што вака си ги слушнавме гласовите преку телефон и во етер. Ја сакам да го поздравам цел Истанбул од Сончевата Македонија. Ben öncelikle kıymetli Muammer Ketencoğlu'nun programında olduğum için, e, konuk olduğum için son derece mutluyum. Çok duydum bu program için, çok övgüler aldım bugüne kadar bu program için. Ve kendisiyle anlaşmıştık. Ben buraya canlı gelecektim eşimle birlikte. Fakat hadi kısmet olmadı, başka sefer canlı geliriz. En azından telefonla bağlandığımız için son derece mutluyum. Ve güneşli Makedonya'dan bütün İstanbul'a e, sizin aracınızda selam göndermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son bir dileğimi paylaşacağım kendisiyle. E, Blagodaram nogu, ima jedna želba, toa sakada kažuva. Her zaman bizim misafir, misafir misafirimiz olabilirler. Ne zaman gelirlerse. Bu bir. Се когаш можете да бидете наш гост, тоа немојте да заборавате никад. Bir de Супер. bu programda ortak bir projemiz var. Detaya girmeyelim şimdi. И на оваа емисија имамо ми една заеднички проект. O projeyi gerçekleştirip o şarkıları bu programda beraber dinletelim. И Истиот. сакам да завршиме тој проект што сме зборувале со вас и А. да емитуваме тие песни овде во оваа емисија. Bunun için çalışıyorum. Oo, İki sene sonra, üç sene sonra belki bu işi yapacağız inşallah. Работам за тоа или може за година дена или може за две, две година, али ќе правиме тој проект. Ќе правиме, ние одвај чекаме и мислам дека ќе биде ќе биде наскоро затоа што осеќам дека се блиски нашите срца и секој пат со радост спомнуваме дека таа конекција на македонска и тоа е румелиска музика на турско македонска и тоа ни е некако многу многу голема желба и се надеваме да се случи што поскоро. Ben diyor bunun en kısa zamanda olacağına inanıyorum çünkü bizim kalplerimiz çok yakın ve Rumeli Türk müziğiyle bizim buradaki müziğimiz gerçekten birbirine örtüşen müzikler Ee, ve biz başarılı ol- olabileceğimize inanıyorum çünkü biz birbirimizi iyi tanıyoruz, müziklerimizi iyi tanıyoruz. Oliver çok teşekkür ederim. Благодараме много, Оливер. Благодарам многу прегратки, прегратки. Haydi Vera'ya çok selam. Pozdrav ve do ajde, çok selam. Ajde, thank you very much. Çok ajde. selam. Ajde. Selam. Ciao. Ciao. Yusuf'cum çok teşekkür ederim. Ee, harika tercüman için. Ee, Selahattin'cim CD'nin yedinci parçasını dinleyeceğiz. Bu ağır bir e, ee, 7-8'lik parça. Dinleyelim ondan sonra bakarız sözlere. Evet sevgili dostlar bugün İsmail Limanovski ile birlikte Luboyna topluluğunun yaptığı Şerbet albümünü e, konuşuyoruz. Sevgili Yusuf hala yanımda. E, Şerbet albümünü uluslararası dijital platformlardan kolaylıkla bulabiliyorlar değil mi? Evet Yusufcuğum? kesinlikle internet ortamında Şerbet albümü e, mevcut. Bir de zaten onlar sürekli Muammer abi geçen orada gittiğimiz zaman da e, seninle konuşmuşlardı. Türkiye'ye sık sık gelen bir topluluk. Ee, burada da dağıtmak istiyorlardı albümlerini. Bu albümü başaramadılar ama belki senin de minik bir sürprizinin kat, katıldığı albümü belki burada da dağıtırlar. Yani e, ben de çok gücümüz yok ama gücümüz olduğu kadar e, uğraşacağım bunun için. Şimdi e, hoş bir sürpriz yapmış Oliver. Geçen sene bir şarkıda kendilerine eşlik ettiğimi e, o da söylemişti zaten. Değil mi? Konuşmada söylemişti galiba. Aynen öyle. Bir de o şarkının hikayesini anlatmıştı bize. Hatırlıyor musun sen? Ben mi anlatıyorum? Evet, evet. Evet. Hikayeyi tam hatırlamıyorum ama hikaye, bir ee, dolmabaşçı durumu vardı. Aynen. 1700-1800'lü yıllarda gurbete geliyormuş Makedonlar Edirne ve İstanbul'a. Ve Dolmabahçe Sarayı'na cariyelere gül satan iki Makedon'un hikayesini anlatıyormuş şarkı. Hadi Bu onlar İstanbul'a Dolmabahçe'ye göçe gelmişler ve hemen Dolmabahçe Sarayı'nın yanında deniz kenarında gül satan adamın birinin cariyeye aşık olmasıyla yazılmış bir eser. Evet yani Türklerle Osmanlıların şey e, Osmanlı ile Makedonların arasında her zaman e, ne diyelim acılı hikayeler geçmiyor. Demek ki böyle sevdalı hikayeler de var değil mi? Aynen öyle. Bu da şarkılara dökülüyor. Aynen. Bu Benim başında doğaçlamam var. Bu sürpriz e, şarkıyı size dinletiyorum. İlk kez yayınlanıyor bu. E, bu sabah gönderdi bana Oliver. Ben de ilk kez duyacağım yani son halini heyecanla dinleyeceğim ama tümünü çalmayacağım sizlere. Bu yeni albüm çıktığı zaman ki onun ismini Radyo Luboyna koymuşlar. E, zaten tanıtırız. Evet, e, Oliver'le sohbet etmek daha önemliydi bence. E, şarkıları beğenen internetten bulabilir dediğim gibi dijital platformlardan normal yasal olarak indirebilir. E, albümün son parçasıyla e, kapatalım. E, İbrahim Hoca biliyorsun çok meşhur bir oyun. E, çok özel bir hikaye. Bunu e, hikayesini senden dinliyorum o zaman kısaca. İbrahim Hoca Manastır bölgesinde, Manastır'ın çevresinde e, Osmanlı'ya baş kaldıran Bulgar haramilerinin bulunduğu dönemde bu Bulgarlara karşı kendi ve çetesini organize eden e, Türk eşkıyası diye tanınıyor Makedon çevresinde. Fakat şarkıda ilk olarak kahrol, kahrolasın sen ey İbrahim Hoca diye başlarken <laughs> daha sonra ne hikmetse İbrahim Hoca'ya masalar kuruyorlar şarkıda. E, rakı sofraları hazırlıyorlar. E, buyur gel in dağdan bizle birlikte e, eğlen, bizle birlikte mey iç, bizle birlikte ol diye ikinci, üçüncü kıtada aralarını düzeltiyorlar İbrahim Hoca'yla. Demek o ki yani burada ne olduğu önemli değil. Ön yargıyla bakıyorlar. Türk ve Müslüman İbrahim Hoca harami olarak görüyorlar. Fakat onların da haklarını savundukları hatalarını gördüklerinde bu sefer onu kahraman ilan ediyorlar. Evet. İbrahim Hoca e, bunun da, oyunu da vardır tabii. Evet. Çok da yaygın oynanır. E, 12-8'lik e, bir parça. E, İzmir'de de 11-8 oynuyorlar. İlginç bir şekilde. Değişik değişik bölgelerle e, değişik yapıyorlar. Mesela Doğu Makedonya'nın Bulgaristan'a daha yakın olan yerlerinde 11-8 oynuyorlar. Hmm. E, o dedikleri... E, zaten İzmir'e de daha çok oradan geldiği için öyle. insanlar. Aynen öyle. Doğu, yörük e, kültüründen. Kültüründen kesinlikle. Evet e, çıkışı onunla yapacağız. Muhtemelen çok az çalabileceğiz ama e, zaman bu kadar izin veriyor. Son kez Luboyna'yı dinliyoruz. Sevgili dostlar, bugün İbrahim Hoca ile bitiriyoruz. Meşhur e, halk oyunu Manastır'dan. Sevgili Yusuf çok teşekkür ederim. Ben e, teşekkür ederim. Program boyunca bana eşlik ettin. E, stres olmadan rahat rahat konuştum vallahi çok e, rahat ettim. E, sağ ol var ol. Sen de sağ ol Mahmut. Nice programlar yapalım beraber. İnşallah. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan 15 dakika için bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında Facebook'lardan, Twitter'dan, sayfamdan e, her zaman ulaşmanız mümkün. Son olarak da anımsatayım hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanımberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman e, dinleyebilirsiniz. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler hepinize. Hoşçakalın. vină să-mi spuni n-ai cu când să vin. Să mă mâișoară mărgeină să-mi spui n-ai cu când să vii. Tuna'nın Beryanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu